Ovo je od njegovog sina. Pomogti o onome stvaranje, Nije. To je od Abdullah ibn Mesuda. Treći hadis. O temeljima Islama. I tamo smo nešto rekli o Abdullah ibn Omer. Ko je bio Abdullah ibn Omer? kad je primio islam Abdullah ibn Omer koliko je godina živio po čemu je bio poznat Abdullah ibn Omer kad je primio islam kad je rođen šta smo rekli rođen je treće godine po poslanstvu treće godine po poslanstvu rodio se Abdullah ibn Omer prihvatio islam sa babom Omerom i učinio hijđu zajedno s njim zbog svoje male dobi bio je malodoban nije učestvovao u prvim dvijema bitkama u bitci na Bedru i bitci na Uhudu da bi kasnije mu poslanik Alihi Salocom dozvolio da učestvoje u bitci na, na Hendeku bio je jedan od ashaba koji je najdosljedniji slijedio sunet poslanika Alihi Salocom spomnio sam neke primjere da je raspitivao se na kojim sve mjestima bi klanjao poslanika alihi salacom bilo koje namaze pa bi on klanjao i druge stvari. Bio je poznat po noćnom namazu jer ga je poslanika alihi salatu wasalam pohvalio, a zatim ukorio zbog tog noćnog namaza. Do tada, do tih riječi poslanika alihi salatu nije klanjao noćni namaz. Abdullah ibn Omera bio je, bio je i mali, nakon toga, nakon te 14. godine, sve do svoje smrti, a živio je koliko 84 godine, nije ostavio, nije ostavio noćni namaz, čak ni u noćima nakon kojih bi nastupile bitke, sutradan se vodile bitke. Spomenuo sam, jel tako, da je bio poznati po drugom ibadetu, pa u njegovoj biografiji se spominje da je 60 puta obavio hađu. Dakle, kako je hađ propisan, svake godine je obavljao hađ. Spominje se u biografiji da je hiljadu puta obavio umru. Spominje se u biografiji da je hiljadu robova kupio i pustio na slobodu. Spominje se u njegovoj biografiji da je hiljadu konja sa svom ratnom opremom kupio i dao u borbu na Allahom putu. Znao bi na sjelu da podijeli 30.000 zlatnika srebrenjaka. Pa mu je jedne prilike njegov sin rekao te kabbel Allah, da ti Allah u Kabuli. Pa je Abdullah ibn Omer zaplakao rekavši kada bih je znao da mi je Allah u Kabulio samo jedan dirhem. Kada bih znao da mi je Allah u Kabulio samo jednu seždu, imao bih se čemu nadati. Ja bih se nadao. Abdullah ibn Omer radi radijallahu anama. Kažu kada je umro, a umro je krajem 73. hiđarske godine ili početkom 74. kažu da nije bilo boljeg čovjeka na Dunjalku, nije bilo učenijeg čovjeka na Dunjalku. Živio i za poslanika Ali je sa lacom 60. godina i širio znanje hadise koje je prenio od njega. On nam prenosi osmi hadis kojeg je Imam Neovi Rahimahullahu Teala spomenuo u svojoj zbirci. Pa kaže da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى Dakle, Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu sam rekao naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Dok ne budu obavljali namaz i izdvajali zekat. Ako to budu radili, sačuvali su svoje živote i svoje imetke od mene. Osim ako propisi islama budu drugačije zahtijevali a njihov obračun će biti kod Allaha. Tako kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, čuo sam poslanika alihi sallam da kaže, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i dok ne budu obavljali namaz i izdvajali zekat, ako to budu radili, sačuvali su od mene svoje živote i svoje imetke, osim ako propisi islama budu drugačije zahtijevali, a njihov obračun, obračun svih ljudi je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj hadis bilježe i Buharija i Muslim i nakon njih brojni učenjaci hadisa. Ovaj hadis je i takako bitan jer govori o pravom islamu i islamu licemjera govori o islamu istinskog vjernika, istinskog muslimana i islamu onih koji se pretvaraju. Mnogi ljudi kažu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, međutim poslije ne rade ono na što ih postiče taj šehadet. Licemjeri kažu ove riječi, a zatim poslije ne klanjaju ne izdvajaju zekat. Dok vjerni koji iskrno posvjedoči spomenuto, on obavlja i namaz i zekat i radi ostale, ostale radnje. Kako kaže Abdulbani na blusi. I ovaj hadis u sebi sadrži kratko i jasno pojašnjenje islama, namaza i zekata, što nije čudno jer je poslaniku alihi salatu sam dat je zgrovit govor. Dakle, hadis je i previše jasan. Kaže poslanik alihi salatu sam naređeno mi je da se borim protiv ljudi. Kažu komentatori ovdje protiv ljudi ko se misli pod ljudima, kažu mnogobožci, dakle mušrici. Naređeno mi je da se borim protiv tih mušrika mnogobožaca dok ne ostave lažno božanstvo i posvjeduće da je Allah jedini dostan da se obožava i da sam ja Muhammed Allahov poslanik i dok ne bude obavljali namaz i izdvajali izdvajali zekat. Pa ako to budu radili, onda će sačuvati svoje živote. Ostavit ću ih i njihove imetke, osim ako budu uradili nešto što u islamu zahtijeva oduzimanje života ili imetka. Poput bluda, ili tako, ili poput krađe jeli, i slično. Pa iz ovog hadisa vidimo da je Allah taj koji naređuje i zabranjuje. Kaže poslanik, naređeno mi je. Kaže Allah, poslanik alihi salacom, naređeno mi je. Allah je taj koji naređuje i zabranjuje. I iz ovog hadisa zaključujemo da je Muhammed Allahov rob da nije imao pri sebi nikakvih osobina, ama baš nimalo osobina božanstva. Nema razloga da se svetkuje, nema razloga da se pretjeruje po pitanju njega. Bio je Allahov rob i poslanik pa bi, kao što nam je poznata na samrti, govorio, nemojte me uzdizati kao što kršćani uzdižu Isa, sina Mer Merjeminog, doista sam ja Allahov rob i poslanik. Doista sam ja Allahov rob i poslanik. Dakle, Allah je taj koji naređuje, naredio je i poslaniku i naređuje i svim ljudima nakon, nakon poslanika. Stoga, dakle, onaj koji propisuje i naređuje od sebe i zabranjuje od sebe, treba da se zapita kome se on suprostavlja. Zatim iz ovog hadisa vidimo da nema razdvajanja između dva šehadeta. Onaj koji kaže la ilaha illallah mora da kaže i Muhammedun Rasulullah. Nema razdvajanja. Čovjek ne može ući u islam samo izgovarajući la ilaha illallah. Od njega se traži da posvjedoči da je Muhammed Allahov poslanik. Onaj koji pravi razliku u tome, jedno govori i priznaje, a drugo ne želi, nema nikakve razlike između njega i onoga koji ne priznaje ništa. I on je nevjernik. Onaj koji ne priznaje Muhammeda za poslanika, makar priznavao Isa, Musa, Ibrahima i sve, neće da prizna Muhammeda, taj je nevjernik. Taj je nevjernik u islam se ulazi la ilaha illallah muhammedun rasulullah hadis nam pojašnjava važnost nakon šehadeta namaza ha. sve dok ne posvjedoče i dok ne budu obavljali namaz i izdvajali zekat na prvom mjestu namaz namaz je najbitniji ibadet u islamu nakon što čovjek postane musliman nakon što posvjedoči dva šehadeta, od njega se traži da obavlja namaz. Kada posvjedoči, on je musliman. Onda se čeka. Hoće li ostati u islamu ili ne? Hoće li klanjati ili ne? Poznat vam je slučaj u sami, je tako? Sami ibn Zejda. Da je ubio čovjeka u bici, Čovjek bio s jedne strane drveta, on s druge strane drveta. Pa pokušavao da ga Jel, dokači čovjek je izvirio i rekao la ilaha illa Allah muhammed rasulullah. On je zamahnu sabljom je bio ga. I u povratku do Medine, do poslanika, ali i salo sam toga peklo. I na kraju nije mogao da drži u sebi i spomenuo je poslaniku, Alihi i sam da je ubio čovjeka nakon što je izgovorio šehade. Pa je poslanik Alihi Salocom govorio, zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Toliko mu ponavljao da je Osama ibn Zaid rekao da Bog dom nisam do tada primio islam. Iako je Osama bio posebno, ali tako, on je bio miljenik Allahovog poslanika Alihi Salocom. Kaže se, hibbu rasulillah, miljenik, mnogo ga volio. Često se spomnju hadisi u kojima se kaže da je znao svoje unuke i Usamu držati na krilu. Hasana Huseina i Usamu. Međutim, kaže Usama da Bog dom do tada nisam primio islam, da sam nakon tog događaja primio islam da mi pobriše to što sam uradio. Pa se kaže u komentaru tog hadisa, taj koji kaže izrekni šehadet, postaje musliman, čeka se. Je musliman ili munafik? Munafik kaže, posle ne mari, dok pravi musliman koji se drži istinskog islama, ono što kaže posle dokazuje. Dakle, na osnovu ovoga hadisa čovjek postaje musliman i njegov život svet, njegov imetak svet, kada izrekne šehadet, obavlja namaz, iako je imućan, daje zekat. Šta se nalazi u njegovom srcu, Kaže poslanik Alihi Salvatu sam njihov obračun je kod Allaha. Njihov obračun je kod Allaha. Ovdje kada su bila ona pitanja, 20 pitanja, je jel tako, čuli smo da čovjek može biti musliman na Dunjaluku, a da bude na ahireto nevjernik. Krije u svome srcu nevjerstvo. Bio monafik. Klanio kao što je za vrijeme poslanika ali i salo sam bio takvi ljudi klanjali davali milostinju izlazili u boj pa se vraćali iz boja Abdullah ibn Ubej ibn Salud vođa munafika poznato je li u bici na Uhudu da je vratio 300 sa sobom monafika krili u svojim srcima nevjerstvo pa radili ove pojedine ibadete i da imaju propis muslimana na Dunjalku, sutra ih čekaju najdublji slojevi džehennema. Innal munafiqine fi drki l'asfali minan nar. Dakle, čovjek postaje musliman i postaje svet sa svojom spoljašnosti. Šta je u njegovoj unutrašnjosti, to se ostavlja Allahu subhanahu wa ta'ala i ne zalazi se. I ovaj hadis upotrebljava se kao dokaz protiv skupine takozvanih murđija, koji kažu i smatraju da dijela ne ulaze u iman. Da čovjek ne mora klanjati, ne mora raditi nikakva dobra dijela. Je li posvjedočio ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu an Muhammedun Rasulullah njegov iman je poput imana Ebu Bekra, poput imana Džibrijeva. Dijela ne utiču na iman. Kao što dijela ne utiču na nevjerstvo ako je čovjek nevjernik, kakva djela radio, ništa mu to neće sutra koristiti kod Allah. Kažu isto, čovjek kada kaže šehadet, što god radio djela, sve jedno. Ovaj hadis kaže da nije sve jedno. Sve dok ne budu svjedočili i sve dok ne budu klanjali i sve dok ne budu izdvajali zekat. Zato je Imam Buharija ovaj hadis spomenuo po oglavlju imanu. Zato je Imam Buharija ovaj hadis spomenuo u poglavlju o iman, dakle da je od imana klanjanje namaza, izdvajanje, izdvajanje zekata. I, dakle, pravilo iz ovoga hadisa, mi smo zaduženi da dostavimo drugima, od nas se traži da jasno dostavimo drugima Allahovu vjeru, Allah je taj koji će nas sve obračunati. Na nama je da dostajimo, da se potrudimo, da se založimo, da dostajimo do ljudi, a Allah je taj koji će nas sve obračunavati. Mi ne trebamo obračunavati, obračunavati ljude. Staćemo ko Bog da uvijek. Ostala su još dva hadisa, ako Bog da, ako budemo mogli naredni utorak da uzmemo, da završimo deset hadisa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما نكون نشهد بيتا بيرو